То істинно райський спів. Немає такого на цьому світі, подумав Максим, без найменшого сумніву, що помер, але ж хіба з його гріхами для нього можливий рай? І тут пролунав ще один голос, криплий якийсь, гугнявий і прокурений. Мать твою перемать у кості ребра, печінку і селезінку, серце і нирки, шлунок і кишки вздовж і поперек твою перемать. Напуджений Максим розплющив нарешті очі. На сусідньому біля нього ліжку сидів немолодий чоловік з пожовтілими від тютюну пишними вусами. Він невправно однією рукою бинтував лікоть другої і безперестанно лаявся. Неспішно говорив, на розпів, старанно перебираючи всі органи і частинки людського тіла від п'ят до маківки, час від часу спинявся, щоправда, немов вагаючись, а чи раптом чого не забув або проминув ненароком. У тому сиплому прокуреному речитативі сусіда було стільки ж завзятості та високої одержимості, як і в пташиних виспівах, що вривалися крізь прочинені вікна. Де я? вирвалося мимохідь у Максима. В жопі. Перервали статив на мить пожутіль вуса. А іменують її госпіталем. Здесь шашлычное мясо собрали со всіх полей. Тебя-то зовут как? Григорієм. Гришка я. Перемкнувся поспішно на російську Максим, бо мав би тим грибом стати учив трапив кошіль. А він знову заплющив очі, аби втямити та розібратися, як повестися у тому кошелі і що йому діяти. На хвилю від розмірковувань відірвав лікарський обхід. Двоє лікарів, мало не підбіги, йшли повз ряди поранених та захворілих. Теж люди нещасні, хоч не в окопах та на батареях, але і їм встачає, подумалося Максимові. На швидкоруч, оглянувши його, вони перезирнулися. Молодший віком із них тільки головою крутнув, здогадавшись, напевно, про діагноз, а старший попрохав Пройди сам наступні ряди, а я хоч листа відпишу додому. Бошель не присідав другу добу, до поранених додалися хворі на холеру і чуму. Він писав на тумбурці поряд швидко і нервово. Краєм ока Максим за ним непомітно спостерігав, і по тому, як мінявся вираз його посірілого обличчя, нескладно було зрозуміти, що вписаному набагато тішливого. Раптом щось гримнуло, рисунуло стіни і стелю, посипався на голови штукатурка і десь в кінці будівлі знявся зойк і болісний стогін. У флігель влучила ворожа наволоч. лайнувся лікар і метнувся на крик. Більше стін не трясло. Тож Максим дістав рукою недописаного листа, швидко побіг очима вздовж нервових кривих рядків. «Как наша жизнь, спрашиваєте, Ежечасно у нас являється какая-нибудь новость. Вот то-то и это произошло. Такая-то часть войска спішить к нам на помощь. Такое-то затівається дело. Тот или другой умер от ран в госпитале, тому или другому оторвало ногу или руку. Не правда ли? Какое полное разнообразие в живых свежих впечатлений жизнь. А ведь едва ли кто-нибудь позавидует нашей жизни. Госпитали в жалком положении. У нас нет даже перевязочных средств. После дела 24 октября они совершенно истощились. И случись еще другое, чего, Боже, сохрани, такое сражение, пришлось бы драть солдатское белье на перевязке. Госпитали, полковые лазареты завалены ранеными и больными. Начала показываться холера. Войско прибывает. Потери при ежедневной борьбе увеличиваются. Подвижных госпиталей армия не имеет. Трудное положение войск. Сердце разрывалось, глядя на этих несчастных и на обстановку их госпитальной жизни. Больных и раненых, как сельдею бочонки. Они в своем платье и белье грязном, облитом кровью, запачканном до величайшей степени. Люди не бриты, не мыты, многие не более одного раза перевязаны, лежат на нарах. Их изголовье мундир, подстилка, суконные штаны, у кого таковые уцелели, а многие лежат и без подстилки. Покрышка многих раненых и больных – неизменная шинель. Вместе с легко ранеными лежат многие тяжело раненые, безнадежно больные, умирающие. Какой воздух в этих палатах. Здоровый сделается больным. Так и давит он легкие, так и поражает свежего человека. И эти госпитали в таком положении теперь, когда значительные транспорты больных и раненых отправили вглубь. Сколько раненых оставалось по два дня без пищи, без глотка вина, без подкрепления истощенных сил. Не говорю, что многие долго оставались без наложения правильным образом перевязки на их раны, надлежащие очищенные медиком. Многие раненые умерли, не сделав известными своих имен ни медицинскому, ни госпитальному начальству. их хоронили, не зная не только, кого хоронят, но и часто не зная даже, к какому полку или команде принадлежал умерший, потому что во время дела многих доставили в госпиталь даже без верхней одежды которую при торопливости медиков перевязочного пункта разрывали на части на раненом, чтобы скорее обнажить пораженное место и остановить кровотечение, либо сделать ампутацию.